God afton vår kära minister Din duk är svullen av spekoister På grund av de slantar du knycker Av det folk du förtrycker Tillsammans med dina drängar Stjäl du våra skattepengar Hatten av för vår kära minister. Nog accepterar vi alla dina brister. För bättre fly än illa fäkta. Vill inte vara inkorrekta. Likt sociala parasiter. Hemska bovar och banditer. Goda dagen, goda natten, goda natten. Och tungar visst din börs, och tungar visst din börs. Blott ännu en fjäder i hatten, en fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst, att släcka din törst. Trots att smältdegen sjuder och varenda varningsklocka ljuder öppnar vi gärna vår svenska famn. Allt i mänsklighetens namn. För att klippa folkets band och dansa gladlynt mot avgrundens rand. Godar dagen, godar natten och tungar visst din börs. Och tungar visst din börs. Låt ännu en fjäder i hatten. En fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst. Goda dagen, vår stilige patriark. Sälj gärna ut våran svenska mark. För här finns ingen som höjer sin röst Trots att ondskapet gror i varje bröst och att knegaren svälter medan du blir fet kan gärna vara vår hemlighet reagera Gå på gatan och protestera När vi kan vältra oss i materialism Och strunta i otyg som nationalism För nog har vi tv och kanske bredband Då behövs inget jävla fosterland Goda dagen, goda natten Och tung är vi din Och tung är vi din börd Blott ännu en fjäder i hatten Och en slant till att släcka din törst Goda dagen, goda natten Goda natten Och tung är vi visst din börd Låt ännu en fjäder i hatten och en slant till att släcka din törst, släcka din törst. Ja, ni lyssnar till Gunnar på 60 eh, minuter. Det andra programmet för april månad 2013. Det är den 13 april mellan 17 till 18 på Stockholms närradio 88 MHz. Vi som sänder är den helt fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Gällarhornet och eh, vårt program heter då Gällarhornet Sverige vakna. Den första juli har vi sänt i 25 år på Stockholms närradio. Jag som talar och är inspelningstekniker heter Kenneth Gunnar Andersson och är ansvarig utgivare och vice ordförande också för den här kulturföreningen som har funnits eh, ända sedan 80-talet och fanns ute i Saltsjöbo förut med en postbox som hette väl Patriotiska eh, föreningen kanske från början där va. Vi bytte ju namn till Jallarhornet 1997. Eh, det är mycket med det tekniska här när man spelar in vid en dator. Det gäller att hålla koll på de olika inställningarna här. Så det här är Gunnar på 60 minuter, det andra programmet för april månad 2013. Det sändningsdatumet är den 13. 2013 04 13-17 17.00 och det ska vara klockan här ska vara inom 60 minuter. Och sen mellan 18 till 18.30 så ska eh, Studio Frekventas ägare Geo Lindberg komma ut det lät ganska illa sist där på en mycket brusig radiolänk och Radio SD var tillbaks efter ett långt uppehåll på en brummande programledning. Så att beroende lite grann på de tekniska problemen som studion har så får jag vara beredd på att eh, göra i ordning sådana här reservprogram. Det här sker alltså med FTP-filöverföring. Och eh, vi ska eh, gå in med en låt här och så kommer jag tillbaks med formalia. Så ni kan ju plocka fram papper och penna om ni fortfarande äger sådana där gamla saker som papper och pennor. <laughs> kanske verkar enkelt att eh, först bjuda på en låt och sen kom, komma in med mikrofon och sen bjuda på en liten låt. Men eh, det är ju en del saker man ska tänka på här måste jag säga faktiskt. Eh, man ska hålla, hålla, koll på lite inställningar och regler och eh, markera mikrofoner och sånt på två ställen här. Vi ska dra eh, lite formal i alla fall här. Och ni kan skriva till oss på adressen Jallarhornet box 42 021 postnummer 126 12 i Stockholm. Jallarhornet box 42 021 postnummer 126 12 i Stockholm. Stöd oss ekonomiskt på plusgiro 634 252-1 634 2 52-1. Vi har funnits på internet sedan 90-talet. Vi finns på en huvuddomän. Sen får man gå vidare i olika avdelningar. Det är ganska omfattande mediasidor. Det kan finnas döda länkar. Och den går in på natsol.se. En spegel finns på natsol.tk. Det går vidare sen i olika avdelningar där. Mest uppdateringar sker på en blogg som har en kort adress som är gunnar1.tk. Eh, Vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk. CD-skivor är slut men till exempel så finns en hel del rariteter som böcker där. Alltså annons1.tk. Och ni kan ringa kvällstid på 0225 60 143 det är kopplat med högtalartelefon så att det finns möjlighet att spela in telefonsamtal. Närmast så ska jag ha med eh, Kent Andersson från Nacka här i kommande sändningar. Det kommer ske flera gånger. Han kommer att pra prata, det är alltså inspelade telefonsamtal. Eh, och han ringde ju våran röstbrevlåda också. Alltså man kan ringa på 0225 60 143 och om telefonsvararen är inkopplad där det är alltså en röstbrevlåda så spelas det in som en digital ljudfil. Så nalsol.se, nalsol.tk, gunnar1.tk, annons1.tk och det här tekniska felen som fanns här uppe förut de blev lagade sen det var väl tre dagar som det faktiskt var eländigt trasigt. En dag så funkar telefonen i alla fall, sån här IP-telefon. Men det är ju fixat då, men det kan ske tekniska fel. Och folk kan ju inte ens ringa på sina mobiltelefoner längre. De tar ju bort de här gamla. Och även runt Geo Lindberg så ska det kopplas bort de här gamla koppar. Telefonledningar från 30-talet ska bli optiska där. Men eh, på andra orter så får man inte några telefoner alls utan det blir sådana här mobiler som man inte kan eh, få någon kontakt. Eh, nu ska vi se. Eh, Jallarhornet snabela Sverige.nu eller Radio 88 snabela bredband.net Första juli har vi sänt i 25 år. Ja, vi hade ju en postbox i Saltsjöbo där på 80-talet. Eh, vi finns på narradio.se kan man lyssna på livestreamingen där. narradio.se snedstreck webbradio. Det är 200 watt på sändaren och via internet så går det ut över hela världen. När vi hade tekniska, eh, när Alltele hade tekniskt fel eller om det var Sitius från Stockholm, då låg ju den här nätradion nere, eller internetprogrammet då. Eh, det finns möjlighet att gå in på gunnar1.tk och lyssna där via egen mediaspelare. Annars kan man till exempel gå in på netradion.tk netradion.tk och det vore väldigt bra om ni kunde sprida ut den adressen. Vi tackar eskilstunaliv.blogspot.com för att han länkar till gunnar1.tk. Där finns det till exempel en del flashig reklam, blinkande reklamrutor, handlat häftigt där den här an, anime, animiter, animer, animering. Uh, det börjar bli lite problem här med pollenallergi och grus i ögonen och sånt. Och det har varit en del häftiga snöfall här. Men faktum är att uh, det minskar kraftigt här med snö och sånt på gatorna här. Sanden ska tas upp. Det är en del snö kvar och framförallt ute i de här väldigt stora och djupa skogarna vi har här uppe så är det ju mycket snö. Det är mycket djup snö. Så att... Uh, det är kallt också, det blåser kallt. Det är inte någon värme även om solen skiner dag ut och dag in. Så ger den inte någon större värme och vindarna är oerhört kalla. Mm, verkligen. Det är väldigt improviserat det här. Vi ska ta och eh, göra en tekniskt underverk här och lägga in en låt till. Vi kan se om jag klarar av det här. lyckades med det tekniskt. Eh, ja, eh, mikrofonen är igång. Vi har ju alltså ett lokalt parti också som heter Långsuttepartiet. Som eh, nu, Alla Mattsson har jag pratat med en gång. Han har ju planer här på att få fram kandidater från de olika mindre orterna utanför, Långs utanför Hedemora och unga tjejer till exempel. <laughs> Och det står i en artikel att då skulle då Långsöterpartiet försvinna och ersättas med eh, Landsbygdspartiet. Men det kollar jag upp. Och det är alltså då eh, Landsbygdsdemokraterna som har bytt namn som då heter Landsbygdspartiet. Det är alltså då landsbygden ska gå samman mot centralmakten i Hedemora. Jag har del, en del kontakt här med ordföranden i Hedemora kommun Ulf Hansson. Man har ju då lagt ner jag ska kommer lägga ner högstadiet på skolan här i, i Långsötan. finns bara en skola kvar. Eh, de ska då åka bussar ner till Hedemora. Det blir inte billigt det. Eh, man la ner skolan i Stjärnsund också. Den har ju funnits sedan 1800-talet. Man har haft... Eh, här i Långsötan så var det väl nästan 1000 personer, åtminstone 900 som som sa nej till att lägga ner högstadiet på skolan här. Men eh, det bryr man sig inte om i centralorten, eh, centralmakten då nere i Hedemora. Långshyttan har ju också varit en egen kommun en gång i tiden. Fanns, eh, 70, 1971 så försvann de här små, mindre kommunerna i Sverige. Man har eh, samlat in, vad var det nu då, 2000 namnunderskrifter på att man vill ha en folkomröstning i Sigtuna kommun om att återigen dela på kommunen vilket tydligen kommer att ske i samband med valen 2014 då. Uh, nu ska vi se här. Um, landsbygdspartiet, det finns redan. Det är de här landsbygdsdemokraterna. De vill utrota vargen. De heter då Landsbygdspartiet. Så att Allan Mattsson får hitta på någonting annat namn. Eh, ungefär 900 personer, därmed jag, lade lappar här i en kartong på Ica. Att eh, nej till nedläggning av högstadiet på Jonsborgsskolan. Vi hade då Rösjenbacken här uppe. Vi hade en nedläggning 95 där. Vi hade Långsbroskolan i, här som lades ner 1997. Ni kan se gamla bilder och annat också på langshyttan.nu. Eh, bild på barn här 1916 i en skolklass som såg väldigt bistra ut. Så det var ganska bistra tider. Det finns bilder sedan 1800-talet och så. Det var enorma barnkullar. Och eh, man får också räkna med befolkningen får man räkna med alla barn som fanns förr i tiden också. Då får man ju plussa på när man säger antalet invånare. Hedemora kommun räknar då en tätort om det är mer än 200 invånare. Så då är alltså, då är alltså Skärmsund också en tätort. Eh, vilket inte jag tycker. Jag tycker att Hedemora är tätorten och det andra är inte tätorter. Nu bor inte vi i Långsötan ute på landsbygden precis. Det är alltså en tätort kan man väl säga. Men Stjärnsund kan man väl inte påstå är en tätort. Nu ska vi se här. Eh, inne i Hedemora så var det 3000 eh, sa nej till att flytta på turistbyrån till tågstationen eller resecentern som man håller på, håller på och håller på. Eh, resebyrån ska flytta in där. Man vill få in verksamhet i stationshuset. Det har varit en del sådana här typer där sådana här uteliggare och fyll skadegörelse och annat. Jag anmälde ju skadegörelse också på en busskur här till Dalatrafik. Alltså glassplitter. Det är ingen som bryr sig om att det ligger farligt glassplitter på marken. Men trots 900 eh, namnunderskrifter i Långshyttan så säger man i Hedemora kommun att det ska läggas ner. Det är redan beslutat. Eh, de ska åka bussar ner till Hedemora. Det blir väldigt bra. Man bryr sig inte om 900 eh, stycken här uppe i Långshyttan att de sa nej till det här. Man bryr sig inte om 3000 i Hedemora att flytta inte på turistbyrån till tågstationen- men vad gör man? Man bryr sig inte om 3000 invånare i Hedemora centralorten där nere att flytta på turismen. Man flyttar på turistbyrån. Det kommer flyttas men man, man sa ju nej. 3000 sa nej. Man lyssnar inte på. Och SD finns inte alls här. De har bara bråkat så mycket så att de har hoppat av. Alltså det måste ju, man måste ju lyssna på vad folket... Eh, Sigtuna har man samlat in 2000 namnunderskrifter. Man har även planer på ett stort bostadsområde där i Pilsbo. Men där ska man faktiskt i samband med valen få rösta. Väsby Sjöstad kanske inte ens blir av heller. För där ska man få rösta nere i Upplands Väsby. Det är en hel del flygbuller och militär verksamhet. Som, och man ska öka flyget med 60 procent. Eh, man kommer alltså inte få landa över Rosesberg om några år. Eh, kommer man inte få göra. Där man mätte upp 78 decibel på landande flygplan som kommer på 350 meters höjd. Så att VSB sjöstad, det kanske inte alls blir det där stora projektet som Upplands Väsbys kommun eh, har tänkt. Det är ju stora, eh, långa, jag tror Sigtuna kommun hade ja, 17 000 i bostadskön. Men vill folk verkligen bo där? Och dessutom är det en hel del skog som tas, ska, ska offras också. Kalhyggen är väldigt tråkig att se men eh, strax utanför här så har man gallrat lite grann och det är ju helt okej. Okay. Då växer det bättre. Så det är okej okay att gallra men kalhyggen är någonting fruktansvärt att se alltså. Jag minns i Säter varenda gång man var ute i skogarna så var det nya stora kalhyggen och man spar, man spar på två, tre tallar alltså. Resten är bara... Men det går ju att gallra skogen. Man får även göra det i de här naturreservaten så får man gallra. Man får inte eh, ha kalhyggen. Eh, men man, eh, Alla Mattsson har alltså planer på att bilda ett nytt parti. Men det får ju inte heta Landsbygdspartiet då, för det finns ju redan. Ehm, alla Matsen är ju eh, en gammal gubbe här som har varit med på bruket och i Socialdemokraterna va. Men han anser att eh, här sitter man nere i Hedemora och beslutar över huvuden på oss här uppe i Långshyttan. Och eh, Långshyttan har alltså varit en egen kommun och det var likadant med Sigtuna och Märsta. Det var olika kommuner. Knivsta var egen kommun, sen tillhörde det Uppsala kommun och så blev det egen kommun. Skepptuna har ju varit en egen kommun till exempel. Så att här uppe finns ett för detta kommunalhus då. Men är det riktigt att man sitter nere i Hedemora och beslutar över huvuden på invånarna i Långshyttan? Eh, och eh, 900 ungefär sa nej till att lägga ner högstadiet här på Jonsboskolan. Vad gör man då? Man beslutar ändå om att lägga ner men 900 sa nej. Eh, nere i Hedemora var det ungefär 3000 som sa nej till att flytta på turistbyrån till tågstationen i Hedemora. Man gör ju upprustning och bygger om en ny gång cykeltunnel under där till exempel. Eh, och man vill få in verksamhet. Men man lyssnar inte på 3000 invånare i Hedemora som sa nej till att flytta på turistbyrån man tar ingen som helst hänsyn till folkopinionen. Varken i Hedemora eller i Långsötta. Man bryr sig inte ett dugg om vad folk tycker. Utan man beslutar över huvuden på folk. Jag såg en politiker här i någon dalatidning här. Eh, bedrägeri. Det var något eh, utav gammelpartin hon var med tror jag. Eh, hon har fifflat med några större belopp. Och det var andra också där. Så att det kommer bli ett åtal eh, mång, mång miljon fiffel alltså, fifflande politiker. Men jag menar det att har man eh, namnunderskrifter och gör insamlingar och lägger fram det här till politiker så måste man ju ta hänsyn. Jag, när jag bodde nere i Sigtuna kommun så var det åtminstone en eller två gånger som det var så kallat rådslag. Det var via internet man kunde gå in. Eller man kunde gå in till kommunalhuset. Det har ju varit så pass mycket hotelser nu där nere mot socialtjänsten. Och eh, alltså rena, rena dödshot och det är alltså vaktbolag. Låsta dörrar, man kommer alltså inte in längre än till receptionen. Så att det är, eh, och det är folk som ska ta livet av sig där nere som inte får sina socialpengar. Eh, Borlänge kommun har vi en härligt, ett härligt underskott på 100 miljoner kronor och eh, det är kraftiga besparingar. Vi har ju landstinget i Dalarna som går med stora förluster. Men eh, man måste alltså lyssna på de lokala invånarna. Eh, varför, la, varför la man ner skolan i Stjärnsund för? Den har ju funnits sedan 1800-talet. Det är bara förskolan kvar. Det gagnar ju inte landsbygden eller de mindre orterna att lägga ner en skola som redan finns. Man bussar barnen ner till Husby skola. Vi har ju till exempel eh, Revstaskolan i Sigtuna kommun som är en för detta bondgård. Den kommer att läggas ner och det är klart, det har ju varit ett minskande elevantal. Man är väl nere på 38 elever. Någon annan typ av verksamhet som flyttar in. Där hade barnen en ganska unik möjlighet att, att eh, komma ner till Mälarens vatten väldigt nära och naturen. Men det är klart, det har, det har minskat så kraftigt. En helt ny stad växer fram i Sigtuna kommun och det är då Steningehöjden som var ett, ett större skogsområde alltså där man kunde stå och prata med en uggla som var bara en bit ifrån den här motionsspår. Så det är ett stort skogsområde som är helt borta där. Och det är ungefär 900 eh, blandade bostäder. Jag hann ju ta en del bilder där. Där håller man på att bygga nu en stor idrottsanläggning och skola. Busslinjer fick man redan tidigt. Men någonstans måste man ju bygga när det är så enormt tryck på bostadskön samtidigt som man river river eh, bostäder i andra delar av Sverige. Jag ska gå in med en låt här. big city and try to buy Ja, eh, Radio Holger verkar ha lagt ner nu faktiskt. Men det är mycket gamla program i ett arkiv. Om ni minns eh, Gunnar på 47 minuter som vi hade förut så brukade jag på den andra kassettsidan, den andra lördagen, bjuda på lite längre inslag så att säga. Där inte jag pratade. Och vi ska lyssna på ett inslag här som jag tror vi kanske inte riktigt hinner med hela vägen, men nästan hela vägen. Det är på engelska som handlar lite grann om våra förfäder- på den gamla vikingatiden. Så håll till godo. Vi kanske får tona ner där just innan klockan 18.00 då Geo Lindberg ska komma ut i sändning. Det blir alltså på engelska nu ett historiskt föredrag. Lecture 8. Legendary Kings and Heroes. In this lecture, I plan to conclude the discussion of the cultural and religious uh, background of Scandinavia in the Viking Age. In this particular lecture, I want to concentrate on the earliest heroes of Scandinavia who are celebrated in the traditional verse uh, I spoke of, about in the previous two lectures. These would be heroes associated with uh, eventually the kingdoms of Denmark and Sweden mark. And so these figures had a dual influence on the later Viking Age. One is yes, they were great heroes, they were someone you would emulate, uh, and they in turn were probably emulating the heroes before them. But on the other hand, they also became associated with the great halls at Lydor or Herat, which is on the island of Zealand or Zealand, as we say in English, uh, which is the largest Danish island, and therefore acted as a a model for the later kings of Denmark who came to unite the kingdom of Denmark and many ways saw themselves as the heirs to these these uh, not only to the courage and the deeds but also to the political legacy of these early kings of Denmark. Uh, the same is true with a group of heroes and kings who are known from the area of central Sweden, uh, who are associated at Uppsala uh, which continued to be a great sanctuary through the Viking Age and probably was still operating as a pagan sanctuary into the early 12th century AD. Uh, that was associated with another line of kings, uh, the Yinglinga or the Yingling kings, who claimed to be associated with the god Frey, uh, the god of prosperity, the god of the um, uh, the other life associated with boars, and there was a great hall there, especially remembered with the rather avaricious and nasty King um, um Adels, who's the opponent of Rolf Krocki, the great king in Denmark, who's at the hall at Lidar. And finally, there is a memory of heroes who would become associated with eventually what became uh, the basis of the Kingdom of Norway, even though today that area is part of Sweden. And these would be the so called West uh, Gotor or Gautar, the Geates of the Old English poem, uh, Beowulf, uh, and the hero Beowulf, who's, while not really remembered in the Scandinavian tradition, is part of yet another political legacy that fed into the creation of the Kingdom of Norway. So, what the legends uh, give us, um, and these would be legends covering events from uh, roughly about 490 AD to maybe 700 AD, is not only another version and insight into this heroic mar- uh, ethos, but also a window into some of the political geography that is beginning to take place in Scandinavia on the eve of the Viking Age, uh, as well as uh, the types of sea kings, and I, I prefer to call them sea kings uh, rather than chiefs, who would launch the great Viking attacks. Now, what these figures don't have in the 6th and 7th century are the ships that will be capable of conducting those Viking raids. And we will discuss the ship technology in an upcoming lecture. And that ship technology along the islands of Holland, who are under the protection of the Frankish kings and carrying out most of the carrying trade between the Frankish world and England and Scandinavia in this period. Well, how do we know about these uh, legendary figures of uh, the 6th and 7th century who came to be regarded in some ways as the first kings of Denmark, Sweden, and Norway? Well, we have uh, some rather unusual sources on this. One is that Old English uh, epic of Beowulf, which I mentioned in another context. Uh, Beowulf is a very peculiar poem. It is based on oral poetic techniques, that is, it goes back to the early dramatic poetry, but it was created as a literary masterpiece. It was written by a man probably living in a monastery of noble birth. Uh, it's an anonymous composition it uses the Old English techniques, but it was written as a single epic in which he took uh, really probably three or four stories and combined them using probably the Aeneid of Virgil, the great Roman epic, as his model. It is also imbued with various Christian ideas. Beowulf is um, set in pagan Scandinavia, but this uh, English author, being a Christian, probably his family had been Christians at this point for maybe one or two generations, has updated it religiously so that references to the ancient gods are removed, although the action and the ethos in the poem is very, very pagan indeed in many ways. Uh, that epic which was perhaps composed in its current form uh, somewhere around 675 uh, OTAR as an independent group. Uh, dwelling on what is now the western shore of Sweden, which historically was associated with Norway and only become part of Sweden under a treaty in 1658. And that is the homeland of Beowulf, which is often referred to as West Gautland, uh, the Western Goths. It's pretty much around, uh, it's just north of the modern river Gota that feeds into Lake Vanarin and hooks around towards the Oslo Fjord. Uh, so that Beowulf's uh, kingdom, where he lived in, the, uh, in say 500 AD, that of his lord Heislik, was really in some ways the the eventual political basis for the Norwegian kingdom that grew up around the Oslo Fjord and the uplands. Uh, they also remember the fact that the Swedes, the uh, the um, Swede actually is an Anglo-Saxon uh, rendition of the Norse name of these people, uh, dwelled around Uppsala, uh, that they lived around Lake Malaron, and that much of what is now Sweden was divided up into independent tribes and peoples. And there was great distance separating the Swedes from the Danes, who are primarily located on the island of Zealand. Uh, Jutland, the peninsula that most people associate with Denmark at this point, was probably home to a whole bunch of different tribes that had very little to do with the Danes. The information that comes from the Norse sources is much later. It comes from Icelandic tradition. Uh, there were a number of poems uh, associated with the heroes of this period, but these poems are usually quoted within uh, prose narrative sagas. Uh, the most famous of them is the saga of Rolf Krake uh, written in the 13th century AD. And the saga of Ralph Crocky talks about the same figures that you have in Beowulf. There are two significant differences between these accounts. Beowulf is talking about figures among the Danes and the Swedes, probably from the first half of the 6th century AD. The saga of Rolf Crocky concentrates on the generation after, uh, on the king Rolf Crocky, uh, who ruled at Hlidar, the Great Hall of Zealand, who was obviously the, the Danes of that, that generation. There are a number of chronicles that have come down to us in Latin, written by Danish authors, and uh, and legendary histories. And the most important one that I'll mention quite frequently in this course, which is a major source not only for this period but running through the whole Viking Age, is a chronicle written by an ecclesiastical historian by the name of Saxo Grammaticus, a Danish cleric writing in the age of uh, Valdemar I, who was uh, Christian king of Denmark from 1157 to 1182, and in many ways made the Danish medieval kingdom uh, a great kingdom in the 12th century. And Valdemar uh, presided over a very important literary revival in, in Denmark, in which there was a great deal of composition in Latin, in which these Danish Christian kings are trying to project themselves as the Christian heirs of the kings going back to Rolf Krake and earlier, the so called Skjoldingar, or the Skjolding kings of Denmark, that is, of the family of Rolf Krake. Well, that means that the Norse accounts are written without the same benefit of political geography of Beowulf. Beowulf is actually much closer to the very, very uh, broken and fragmented political geography that must have existed in Scandinavia before the Viking Age, where Denmark, Norway, and Sweden at best were in embryo. Whereas the Norse accounts writing of these heroes have cast these heroes already into, well, this is the king of Denmark, Rolf Krake. This is going to be the king of Norway. They are thinking already in the classic three kingdoms, which are really a result of the Viking Age rather than a, a, a cause. The realm of Beowulf, which is along the western shores of Sweden today, north of the so called Gota River, and uh, bordering on the shore, is also borne out in the archaeology as a royal center. There are a number of important and impressive barrows, uh, some early rune stones from the area. It clearly was the center of royal power. Beowulf himself is never really remembered in the Norse tradition. Um, the best guess is that he is represented as Bothvar Bjarki, who is a um, hero at the court of Rolf Krake, who is said to be a Norwegian. Uh, by the time the Norse authors wrote, the region which was Gautlan in Beowulf's time in the 6th century had long passed under the control of largely Norway, some of it under Sweden. And so Beowulf is remembered as a berserker at the court of Rolf Krake, or a part of this legendary figure who fights in the form of a great bear. He um, um, uh, he has actually two brothers who are part animals as well. It's a really wild and rather woolly group that comes out of Norway to serve the Danish king. The legendary kings ruling there, the so-called Skjoldingar or the Skjolding kings, uh, the kings of the shield, uh, trace their descent back to an eponymous hero who was supposed to be perhaps descended from Odin. Um, furthermore, these Danish rulers had very little control outside of the main island of Denmark. They may have exercised control in Scane. There's very little evidence that they ruled in Jutland. Their contemporaries and rivals were the Yngla kings of Sweden, who claimed descent from the god Frey and were remembered in the epics as great opponents. And again, uh, archaeology does uh, verify the fact that there is dense population settlements and graves around the Uppsala Lake Mallaren area on the island of Zealand, as well as I've mentioned the apparent heartland of Beowulf. So those three regions all end up becoming interesting and significantly enough the nucleus for the later Scandinavian kingdoms. In Beowulf, the legend and act, the action of the, of, of, the poem is really concentrated on this uh, hero uh, who travels to Denmark to rid the Danish hall Herot uh, of the horrid creature Grendel. And to the English poet, uh, Scandinavia is a remote and misty land uh, populated uh, with Grendel, who's a monster who's never really very well described. Uh, there's been several suggestions of what his name means. It might be related to a Norse word of the blowing wind. Uh, there's another one where he's uh, essentially translates as a bottom figure, uh, uh, bottom feeder. He's some creature from the depth. But in the edition, while they do remember the names quite accurately in some ways and the kingdoms, this was all a fantastic legend. It's it's associated uh, with uh, great creatures and beasts uh, from a primeval past. In the Norse tradition, the legends are quite different. Uh, concentration is on human action, on great kings like Rolf Krake, who's the generation after Beowulf, or his rival in Sweden. There's conflicts between personalities. Uh, the kings attack each other and are trying to strive for um, uh, gaining control of the great heroes of the Northland. Now, some of these elements are also in Beowulf, but they're not the primary action. And so the Norse saw these kingdoms in some ways as the prototypes for their, or I should say, the Norse writers of the 12th and 13th century saw these kingdoms as sort of the prototypes uh, for the kingdoms of their own days, the foundations of these later states. Rolf Crocky, without a doubt, must have been a remarkable figure. Uh, he gave rise to uh, a legendary figure remembered not only in Scandinavian tradition, but also in the Viking, uh, in uh, Anglo Saxon tradition, but also in the Scandinavian tradition. He probably lived somewhere between 550 and 575 AD, and he was remembered in the tradition as one of the favorite of Odin. His great court was built around a oak tree symbolic of Yggdrasil. He was, in turn, the son of a um, uh, of a great figure who had been a, uh, a Viking chief and a, and a rather minor figure in the Beowulf poem. Uh, he's actually the result of an incestuous union uh, between his father and uh, his sister, Yrsa. <laughs> Uh, the father marries the daughter uh, in a rather complicated etiological myth. His, his, father's name is Helgi, who is um, remembered also in the Anglo Saxon tradition. What's important about Ralph Crocky is he is the epitome of what not only a king of the age of migrations is, but also a king of the Viking age. It is by his charisma it is by his gift giving, it is by his favor of Odin that he collects around him the greatest heroes of the Northland. And they come from to his hall, and so Rolf Crocking, in some ways, is presiding in Denmark uh, in the way Odin presides in Asgard. So the result is numerous heroes and figures, many of them probably unrelated to Rolf Crocking uh, and even that period, get incorporated into this Danish legend, uh, legendary king, and become part of the great group of retainers. In the era of the 6th and 7th century and in the Viking era, these men were probably known as berserkers. That is, the frenzied warriors who understood the power of runes and could work themselves up into battle rages, where they charged into battle without any regard for themselves. And the, the, the word still survives in English to go berserk, that is, to go into a rage. And uh, by the time you get to the 13th and 14th century, where uh, Scandinavians are Christians, they kind of are a little standoffish on berserkers. This isn't really what you want to recommend. Uh, you're thinking more in terms of chivalrous knights, and berserkers don't really work out very well as, as chivalrous knights. And so, in the prose accounts of the traditions of Rolf Crocky, uh, the berserkers become these crazy hero, uh, these crazy warriors uh, that the heroes like Rolf Crocky or Bjarke actually defeat. And so they become sort of a class of um, uh, strange uh, opponents. Uh, and the berserkers of Rolf Crocky's court then become heroes who are, you know, a little more respectable in Christian eyes. Uh, but they all probably were in this class of uh, berserkers that are discussed in classical and medieval accounts of the professional warriors. Rolf Crocky, uh, remembered as a valiant king, uh, clashed with his contemporary in Sweden, and that is a fellow by the name of Adals, who in the legend ends up marrying Rolf Crocky's uh, mother, Yrsa, uh, who's actually also his half sister in, in the myth. And there was a recollection in the myth, uh, in, in the legend, that Rolf Crocky had made a famous ride to Uppsala, that he had left his court at Hlidar, crossed over to what is now Sweden, Skåne, and with his heroes galloped up to challenge the king of Uppsala. And they, the cause of this attack is a little obscure. It involves treasure, it involves honor, it involves some sort of dynastic issue. And, and this is what always sets the heroes off. Somehow their honor has been in one way or another sullied, and they have to assert it by going off and somehow besting their opponent in contests. In the saga of uh, Rolf Crocky, Rolf travels through the forests of Sweden. And as I mentioned, that is probably a farmer, but you know it's a legend. We won't go into the <laughs> details too much. And in each case, uh, everyone fails but the twelve companions, and so the lesser men are dismissed and sent back to Denmark. And while when Ralph Crocky uh, emerges at Uppsala, he's only accompanied by his twelve warriors. And you're certainly not going to get much political history out of this, but you're certainly going to get a great deal of uh, the social ethos and the warrior ethos uh, in this tale. When they arrive in Uppsala, which would have been a great hall comparable to the one in Denmark, what Rolf Krake and his men do is they move into this hall and take over. Rolf Karki presides over the hall. Uh, there's Swedish warriors waiting to trap them. They slay them behind. They're hiding behind the tapestries. Uh, the Swedish king Adels has to run away. Um, Rolf's mother comes out, presides over the hall, and what what is established there is Rolf Kraki is a greater king. He's moved into the hall of his rival. He's taken it over. He presides over with his warriors. He starts giving gifts. He takes over the treasure of the Swedish king, who's known to be a miserly king, a man who doesn't win much loyalty to him. And as a result, he's usurped that position in Uppsala. Well, eventually, the Swedes come back. You know, Adels goes off and raises a huge army, and Rolf and his companions uh, ride off to escape. In the course of their escape, they throw the gold they've captured across the fields of Uppsala. They sold the gold on Friesveller Plain, as it's called, and the Swedes jump down and fight over the gold, and the Danes gallop away. Well, it's an odd story to us who think in turn of Rolf a great hero. And the fact that he could move into the Swedish court and take over and preside in Sweden, just as he did in Denmark, is an indication that everyone agreed he is the greatest king of the Northlands. And yes, he does retreat. He does not stay in, uh, in Uppsala. But the act of throwing the gold uh, in which the Swedes, you know, jump off their horses to fight the gold rather than pursue the Danes, is yet another indication to the Scandinavians who delighted in this story is Rolf Krocke has just bought the retainers of his rival Adels, who are now his retainers as much as they had been of the Swedish king. And that really captures the sense of what politically was important in the age of migration. Great kings who could go out on careers, gain riches, gain fame, build a great hall, attract the warriors to them. Kingship was something that you acquired due to your personal reputation and charisma. It was useful that you were descended from other kings, that you understood the profession of arms, that you had the favor of Odin. But kingship was only effective if it was made effective and exercised by that ruler. And that is an important point to stress because the Viking Age will give many men the possibilities to become sea kings and gain riches and powers and therefore establish their own kingdoms, whether overseas or later in Scandinavia. That notion is already evident probably in the clashes that you see among those incipient kingdoms in Scandinavia in the 6th century. It's that same world is captured very vividly in Beowulf in the boasting that goes on at the great halls because halls, as I mentioned, were not only political centers where a king ruled, but there were also places where religious ceremonies took place especially in the uh, spring and early summer before the campaigning season, before sinking, Sea Kings would launch out on raids, before you would go attack uh, the hall of your rival king to search your valor. You would have great ceremonies. There would be feasting. A lot of mead would pass around, and probably wine imported from the Carolingian world, and their boasts were made. And those boasts were extremely important. You court and boast, well, we're going to punish Jarl or Earl Haken of Norway because we're being hosted by our great King Sven Bjorkbeard, they swear all of these oaths and boasts in the great hall in this in this religious political ceremony. And then the next morning, when everyone sobers up and the Joms Vikings are thinking, well, we must have had a great time. I can't remember what I said. Uh, Sven Forthbeat immediately reminds, don't you remember you swore on the rings, uh, you know, the Odin's rings, and you said you're going to sail to Norway and beat up King Haakon for me. And they say, oh, yeah, I guess we did. And sure enough, off and running into one of the great naval disasters of Danish history. Um, so these traditions are extremely powerful to the Scandinavians. When you're looking at these early legends of Beowulf and Rolf Crocky, you're seeing the way politics are played out in the Viking Age. They're extremely personal. They're tied to great kings. Great kings make their reputation by going out raiding, by warring, uh, uh, great deeds as warriors. They acquire the wealth, the women, uh, the warriors that allow them to establish a hall, and from that hall they rule as monarch over an area that is really rather vaguely defined. These are not kingdoms in any kind of Roman sense or medieval sense. They are very, very much personal monarchies, and they are personal monarchs who are very much motivated by issues of a personal honor, revenge, pride, all of those motives. And so the legends in the epic of Beowulf capture this aspect of political life far more effectively than any kind of modern analysis of what motivated these rulers. But what was the point and the importance of these um, these legendary figures to the Viking Age? To some extent, they were added into that great hall of heroes going back to the Volsungs. They were seen as uh, prototypes of what a king could be in Scandinavia. And they also reveal a very important point which is now being debated among scholars. I mentioned there's a revisionist scholarship that has taken the position that the Vikings, in some ways, have been greatly exaggerated. That uh, they are essentially pirates. They're rather marginal to the development of Western Europe. Most of our information we have about them has been written by monks who are usually the victims of Viking raids, and these guys are generally rather hysterical, and they all they're they're bound to exaggerate five Viking ships into 50 ships. It is also pointed out that Western Europeans in both Anglo-Saxon England and Carolingian Europe were hardly models of Christian piety, that the warrior caste was pretty brutal. There are records of monasteries being sacked or damaged in battles among Christian warriors. And there's a great deal of truth to this, and there is a reason to accept some of these uh, caveats. On the other hand, who see themselves as the emulators of these great heroes, who not only exceed all expectations in battle, they revel in battle. They go into battle with ecstatic joy. Whether they win or lose doesn't matter because they, they join the great hall of Odin and honor, riches, entrance into Valhalla, this is what is going to motivate the Vikings more than anything else over the next 300 years. And battle, and in battle, success goes to those who have the will and determination to prevail. And with figures such as Odin, Sigurd, Ralph Crocky, the Norse had in these heroes traditions which gave them the will to dominate battlefields, sweep away better and more numerous opponents, and the Western Europeans were really completely unprepared for the type of invasions they're about to experience. Lecture 8 Legendary Kings and Heroes. In this lyfte då på min hatt Men icke för att fjäska eller för en säng i natt Ty det är mitt svenska linne och min fosterländska dräkt Att utan narr och hjälpa en dag i fäst Och räcka ut mina händer till mina arma landsmän På åkrar eller stränder likt sköldestenar allt Sällskapet som jag bär